Dobrý deň, Zvučka práve odštartovala reláciu na všetko liek a vy viete, že nie pre každého a nevždy. A viete, že keď sa začína táto relácia plná informácií zo zdravotníctva, z výživy, aj z psychológie a tak sa snažíme dostať tam všeličo preto, aby ste mali vždy príjemné počúvanie. Isté je, že študuje Katka Subotič, Boris Subotič. Dobrý vítajte, deň, vítajte. Dobrý deň. A ja tvrdím, že je tu jún lásky čas, pretože každý čas má byť lásky čas. A <laughs> Boris ma dnes upozornil. na prekrásny, na prekrásny obrázok o láske, e, kde sa pán prezident Macron a pán prezident Zelenský túlia k sebe, pusinkujú sa. A aký je pod tým text? Aha ak sa tí dvaja nevezmú, ja už viac neverím na lásku. <laughs> že sme vás chceli na začiatku pobaviť. A dúfam, že... No momentálne je veľmi veľa svadieb, vždy v júni a v júli chodia krásne nevestičky po parkoch, do ich bielých šatách a je to svet princezničiek, človek sa rád pozerá na to, aj na svadobné fotografie sa rád pozerá. Čo si myslíš, my keď tak spomíname, že len tak sedíme a vyťahneme si fotografie, dnes už si asi pozerajú len na počítače, ale my starší si vyťahneme fotografie, len tak sedíme, pozeráme sa a zrazu cítime tak, ako keby sme odchádzali Myslíš, do toho starého sveta tých spomienok. To nie je nostalgia, to je taký ten, aspoň pre mňa je to ako keby to bol taký svet v pare, alebo za záclonou. Uh, e, myslím, je to dobré na, na takéto ľudské... Vieš, verím, že nič nebudem povedať nového, ale ja, keď som bol malý, ne mladý, ja som ešte mladý vždy, ano, malý. ale keď som bol malý, nebudeš veriť. sne bol ako dom vysoký. A ja som taký sneh zažila. Vieš, slnc, slnko bolo tak, ako má byť. 25. maja se otvorili všetky kúpaliska. Tráva bola veľká, ak je nepokosíš. A nebola plná kliešťou. Bola zelenšia. A, bola zelen... a všetci sme ľúbili, lebo som bol malý, krásny, pekný chlapec. Neviem, čo sa teraz stalo, prečo Dobre, už sa ale vráca, vráca <laughs> k tej, po, popri seba reflexii sa vráť k tej otázke, že, lebo u nás sa o, zvyklo hovoriť, vy to máte asi iným slovom, dúfam, že mi budeš rozumieť, že babičky sedeli na priedomí, da. akože pred domom, a teraz si tak akože kývali prstikmi a v podstate driemkali, čiže oni, mne to prípada, ja som chodila na to OM, to liečivé OM sme tam spievali mm-hmm. a mne to prípada, že oni boli také múdre, tej babičke na priedomi, že oni sa tam brblali tie modlitbičky, v ruke mali proste modlitebnú knižku niekedy a, a nezaujíma to, to OM. Čiže takéto, že oni tam tak... Mm. Chceš, aby som ti ja rozprával o OMu na horvatský spôsob? Áno, áno. Predstav si leto, už není 6, 7, 8, je ešte deň, <clears throat> kráve prechádzajú, ovce idú doma spaše paše, už je to ukončeno, zvone ta zvona. Mm -hmm. To jedino to, čo me spominje na om, su te krave, ktoré prechádzajú s tým zvonkom. A te babe, što sjede 4, 5, 6, na jedna predomi, na klu, klupa, klupička, to lavica. Sjede lavica, sjede a pove, vieš onu od Martina, ona, ona se flaka sa onim frajerom. Prosim? Da, dobro si čula se flaka. A druga kaže, to není pravda. Naš, ohovaraju. Ano, mi je neki film, žaboškreki. Ohovaraju jedna drži krunicu i nadava. Viš, jedan, dva, tri, da, drži to i e, oče naš koji jesi i nadava. Onda sveti se tvoje sve, a nadava. A ja pozoram. <laughs> A ja pozdravim, mislim, Bože, gdje sam ja to došao? A opet stare. A znaš, ona, šla, e, ona se vidavala, a ma taj e, tu oblek, oblek ten <laughs> A ten, kroj. A ten, a ten kroj, dlhý, kroj. ten dlhý to my voláme šklajer. A Myslíš vejár. A, a tež... Nie je to, čo vlečí vlečku, za sebou, vlečka. Vlečku, vlečku. To one dve dieveruše Áno, nose. ti to nesú. A tá vlečka bola taká dlhačka. A tie dieveruše, kde našli te Majko, Bože, Ježuse Kriste, prepači, da mi veke grehe na grehe. <laughs> Dobre, ale moja otázka je, je poznáme to z každej dediny, ale moja otázka je, že keď do toho nedajú žiadnu nenávisť, to je proste len také, ako že komentujú kroniku dediny, no tá sa vydáva, tá má škaredú vlečku, tá má pekné zuby. A keď do toho nedávajú nič zlé. Proste... Keď nič zlé nedávajú, tak rozprávajú, kto je koga navštevoval. No, Kto je koho navštevoval. A vieš, on toľko zjedol, že som sa ja hambila. Dobre, tak aj toto škodí, hej? Takže keď si sadnú dve, tri kamarátky, bežne si zvyknú Keby ešte, boli ešte dve, je tri, toľko... to by sa dalo zniesť, ale to je 5-6 báb. To ti je eh, ja hovorím, radio. Radio Mileva. Áno, ale ja chcem teraz od teba počuť, že čo, lebo predpokladám, že s čínskou medicínou to moc nemá, tam asi tu nejaké nemá. ženy nesedia, neohovárajú. A, zrejme. Čudalo, čudalo Áno, no tak potom aký je rozdiel? Nemá. Nemá rozdiel. Čínsky. Čiže je to to isté. Čínky nekad to ty ha, ni ha, ho, ho, ho, ni ha, a ove kod nás govore kokoriku, kokoriku, kokoda, to nema Dobre, rozdiel. tak má to frflanie nejaký, to nejaký zlý zdravotný dôsledok, že si tak sedíme a frfleme, lebo väčšinou aj dnes sa stretávajú kamarátky a po nejakých úvodných, ako dobre vyzeráš, čo si si kúpila tento týždeň nové, má manžel, ako, ako to je, dobre, dobre. Tak proste e, ide o to, že potom sa začne ohovárať. A ja sa moment, ale nie v zlom. Ale že, vieš čo, Magda, že mám nové šaty, no moc nie sú pekné, však to kúpila cez internet, no že to, čo si čakala od tej firmy. Čiže ono, ja stále chcem k tomu dospieť, že povedz mi, či vieš, lebo už vidíme, že je to v Číne, tak je to všade určite, v Maďarsku to je určite, v Čechách, v Polsku, v Rusku, v, v Nemecku, presne všade, všade to máme. Tak či takéto nám môže škodiť. Či je to nejaká energia, ktorá Nečo proste poviem. E, nezohreje naše telo do rúžovej láskavej farby. Teraz ti poviem, bude veľmi zaujímavé. Každá babka má nejaký e, svoj zažitok. I prichádza jedna energia, sadne si vedľa druhé energie, ktorá má tiež nejaký svoj zažitok, pa priđe takih šest, pet, šest energija a, maju maju one se našli, a bi si neću porozpravali. Každa z njih ma nečo chce povedať, nové, chce A, a to ti ide ako u Vana? imaš molitbi u srpskoj, e, srpskoj jedna da nečo, druga ano, da nečo, spirali ide ore. Ano, jedno za drugim proste sa do, A, Každa, kad povije svoj, ima nekakav motiv ma, každa kad povije svoju rozpravku, citi se ako kralovna ktora dostala e, sa među svojih e, podanih. podanih, a povedala nečo čo je veľmi, veľmi dôležité. Áno, každý, op, každý upúta osa, pozornosť tým svojim se, príbehom. I čo sa stane? Ona sa nadachne. No, no, nadchne, nadchne. Nadchne. I e, tento čas se všetké jej energie, ktoré by boli trochu e, Zle, vyfúča, tak sa tak... vyfúča sa. Ona svoje povedala, a potom... Oslobodila sa? A potom rozprávajú, uh, my to povieme balezgajú po chorvatsky. Trkajú, asi Ale trkajú. tak kecajú. Tr, no, trkajú. trkajú. A, eh, a bla, bla, bla. Nema, keby niekto chcel, opísať, čo oni rozprávajú, bojím sa, obávam se, že nikto neby pochopil, o čom bola Reč, slovo. Jasne. Reč. Dobre, no takže vlastne to uvoľňuje, to je také isté ako na spoveď, keby išla. To presne to. Každý deň nemôže chodiť na spoveď, tak sa porozpráva s kamarátkou, každá to povie. Takže je to úplne prirodzené, ľudské, lebo ja som niekde čítala v nejakom časopise Geo, alebo kde to bolo, že opice, keď si vyberajú také tie, vieš, že si tak iskajú, vieš čo iskať? tak si v kožušku sa opice proste hrajú jedna druhej a ako keby vyberali odtiaľ. Áno, no, nie sú to blchy, vraj sú to nejaké sušené kus, kúsky kože, ale že to je vlastne, ako keby tie naše babičky trkali. Že to je o tom, že sa socializujú že nie sú každá niekde inde, tak radšej sa bude starať o tú druhu, ale aby si uvedomili, že nie sú same. Že je toto spoločenstvo. Viem, ali te babke ktoré se uvolňuju jedna s drugom se vedja i pohadat, pozor. A, teda- to, to da... To musiš, to, pohadaju se ti jedna, ta, a bi sam ne už nigdje ja tam, a zajtra priđu, ako kebi... Najlepše kamarátky, Absolutno. samozrejme. A ešte niečo. S tebou už neprehovorím. A ešte niečo, ich 5 alebo 6. Ani jedna nechce odísť doma. Všetky sú naraz. Prečo? Lebo tá debela, tá tlsta, škárená, aké vlasy. Len čo odíde, áno. To odíde prvý dohovaraný no, ako prvý, presne. tak sa držia. Takže, Ale aj to je úplne ľudská vlastnosť. Je, súhlasím sa. A ak ty to niese šťastie, nech sa páči. Áno, keď ťa to uspokojuje, Ale keď ti je dobre. To je, e, tam na, to je tma, e, tamná strana. To je temná stránka. Temná strana tým ne bi trebali uvoľnovať energie, tie nulté energie, ktoré idú. Tie nízke energie. Da, e, lebo ty vieš, e, kedy nosiš tu nejaký broš, niečo nosiš mm-hmm. a dáš si do zuba e, implantát nejaká, ty máš možeš mať bolesti hlave, môžeš mať bolesti zuba a stále niečo z... Mm, tak ti tak, v uchu, zvoní. A, a kedy ty e, rozprávaš sa ženama a rozprávaš niečemu ešte horším, než to je to, čo máš tu. Áno, zhoršuješ to, to ešte, hej. To ti uvoľňuje, ne, ne, to ti uvoľňuje. Ano, keď ušliš tú situaciju. Už to daš preč. Áno, áno. A preto se ne čudi že ľudia rozprávajú, aj kad nemaju čo povedat. Mm -hmm. To je ljudski. Potrebujú se uvolniti A, I komunikovat. Komunikacija. Dat pozor na seba. Mm -hmm. pozornost. Da, je, Dať pozornosť. Mi chceme pozornost. Ak nemamo pozornost, mi smo potopeni. Ano. Ja ja musím... Áno, nemáme žiadny sebareflexiu potom, lebo nemáme sa ani o čo oprieť. Musíš vždy napumpávať seba. Napumpávať a drúkať, čo my povieme, aby sa, ja sa toho nebojím, to je falošné povedať, ja sa toho nebojím. Len jednostavno, ja som hrdina, kde je problém, jer nema problema, pojdem dalje. To isto robia i stare babe, ali trochu uh, e, falošnim smerom. Dobre, takže keby sa len modlili, čo sa nebude diať a keby si rozprávali iba láskavé veci, čo sa v niektorých spoločnostiach deje. Ja som videla teraz, ale asi to tam tiež nie je všeobecné, ale videla som taký dokument, nedávno ho dávali na dvojke, uh, také po 90 japonské babičky. Mm-hmm. Jak spolu okopávajú záhradku, potom spolu pijú čaj, potom spolu hrajú nejaké hry. Um, proste v jednom kuse sa smejú a sú po 90 a vyzerajú ako naše 70 Aby som ja nebol zlý na tie babičke, one rasprave i dobre reci, ako se vari. Ano, oni se stale ja, smijali. Ako sam ja nekada mala šati, vješ, ako sam ja frajer mala, kak se vola, Franjo, z, zbatine, ček, ček malo. Pozor, ali, ali moj bol, <laughs> pozor ja sam to šetko počuo, ja sam se i nasmijal, a bol sa mi trochu smutný, lebo ohovarajú. I ja kad odem, ja sam tamo liga, extra kad odem, vieš, taj doktor, taj nič nevie. <laughs> Lebo, a s tou mladou, no tak to je hrozné to, čo na, na, sa deje. Aby si vedela. Je to jasné. Takže môžeme sa stretávať, ale keď <laughs> radšej hrajme karty, ako keby sme... Alebo to robme z dobrého srdca, lebo ako my to vždy zakončíme s kamarátkou, keď už sme si povedali, že čo teda tá tretia, ktorá už odišla. A <laughs> tak vždy povieme potom, že no fajn, ako všetci sú blbí, len my sme letadla. <laughs> Takže aj ona je lietadlo. No. no poďme na listy. Dali sme si taký troška dlhší úvod, ale to neznamená, že to nedáme. Tak. Tak, Máme tu otázku. Dobrý deň, rada by som sa poradila. Mám myomy vo veľkosti 7 a 8 cm maternici, hrozí mi operácia. Ešte neviem, či mi budú vyberať len myomy alebo celú maternicu. Mám 40 rokov, berem lieky len na pálenie záhy, ráno jednu nol pauzu, e, pazu 20 mg, ale mám aj stejne ťažký stupen tetánie. Ale na to uh. nič neberiem, lebo som mala veľmi ťažké tetanické záchvaty. Teraz je to už lepšie po vysadení magnézia a vitamínu B. Musí sa priznať, že fajčím tak priemere 8 cigaret denne, celkovo málo jem ovoci a zeleninu, nemusím. Čo sa týka tých myomov, mám aj zväčšenú maternicu, tá mi tlačí na močový mechúr, čo spôsobuje, že chodím skoro každých 30 minút na toaletu. Vedeli by ste mi s tým nejako poradiť, ehm, čo mám robiť? či operáciou počkať alebo to podstúpiť. Bojím sa, mm, veľmi sa stresujem a pri vážnych veciach mám tetanické až hysterické záchvaty. Krvná skupina je B+. Ďakujem vám za mm-hmm. odpoveď. Dosť informácií, no. Dosť zaujímavé, Hovor. vieš. Tí, ti, e, myomy podľa oficiálnej medicine e, su nesłobni nadori, vieš, to, A vznikaju dosledi hormonalnih tih e, promjena, ja? a imaju zvišenu nekedi hladinu estrogenu, a nekedi ta, e, ta, naša medicina vjaže to sa nekom genetskim predispozicijama, mi jeszcze povijemo, že bi to moglo biti intoksikacija 1, e, 2 i 3, vješ, raspravili smo o tome, že je to e, generacijski prenos, generačný problém, generačný áno, problém, prenos vlastne z generácie na generáciu. <clears throat> Vieš, z pozícia ČTM, či, uh, eh, myomy sú výsledkom stagnácie krvi. To mhm. znamená, mm-hmm. už tá krv neprúdi tak silno. A čo je posljedica, ti nasledok, ti nemaš prud, a nemaš ni stravu, ne prihadza ta strava tak, ak potrebuje, aby Každi člen bol spokojni s stravom ktorá mu prinaleži. A ta krv, energija či u oblasti maternice može, može potom ukazat e, kod lekara, aha, mašten ten A vidiš stres oblički, a slezeni e, može urobiti vela, vela problema v tomto smere. aby si... V tej vedela. krvi, dá, ktorá dá, proste dá, stagnuje, dá, takže sa tam budú dá. vytvárať nové veci. A, ty môžeš, jestli nadmierny stres to, to robí, pozor, stres je e, číslo jedna zabijak. To, to môžeš vidieť. A nevchodná strava, kedy ty na, a, e, a, e, nápoje a studené napoje, je, e, kažem hladjene i studjene, to, to, te studene su studjene, ja? to musimo vidjeti. Kad ti ješ to, a, kad se to stupi do želudka, mi musimo vede žal, žaludok a, lubi tjeplo. Mm -hmm. A i slezena to isto chce. Čínsky piju teplu vodu. Da. nemaju e, e, vino, pivo skladničke daj vodu s kao što je kod nas. E, dakle, mi bismo musili teraz potporovati krvni obeh, a bismo nečog celi. Zazor? Aby, da, ta stagnacija, od tu dali stagnaciju preč, i moramo harmonizirati naš e, cijeli organizmus Ako budeme... bilnih zmes, akupunkture, masáže i tako dalje. Ja aj rôzne takéto, ale treba aj také cvičenie ako čikung do toho patrí, alebo že si niekto troška zharmonizuje telo jogov, keď ju má rád. Alebo tancom. Tá pani povedala, že má i, i žiachu. Nahodno. Nie, nehovorila, že. Ne, ne, Aspoň, čo som počula. Uh, uh, to fajči. Uh, fajči 8 cigariet Musím si priznať, že fajčenie nejak ne, nedonosí šťastie, neprinese šťastie, lebo fajčenie má následok taký, že človek ne, nedýcha cez plúca. Zaujímavé, ja? A poriadne nedýcha tak. Človek nedýcha cez plúca, človek dýcha cez e, vlhkosť, e, e, mhm, vodu, ktorá sa nachádza na plúcima. Tu je voda. Voda se nachádza na plúcama. Tu, se, tu je plúca, tu je voda. A teraz cez tú vodu... Ale keď sa nachádza voda na plúcach, tak si už ale... chorý, nie? Normálne, ne, bežne? Ne, ne, Ty tak. Posadie... No dobre, tak hovor. No, eh, to, nachádza ja sa voda a teraz, keď človek fajčí, uh, to sa volá nikotínsky väz. Uh, uh, uh, voda sa trochu... Nikotinová väzba, myslíš? Tak, nikotinová väzba. A mm -hmm. voda sa trochu E, ako keby e, kvapka bola. Zarosila, urobila dá, zarosila. To je všetko tamo pekná, krásna hm, vlhkosť. vlhkosť. A teraz rosa. už jedna časť plúca zostáva bez vody. A spomene sa, ak niekto u tvojej familii fajčil, ráno, keď se zobudí, No, takto, ne no, tak jemne ako ty. Tak je, To znamená, že... A nežná žena, musím povedať. Da, to, to znamená, že sa tá voda trochu stiahla, tá časť plúca zostala bez, bez e, možnosti e, absorbovať vzduch, kyslík. Ja? A preto my sa musíme kašlem E, Aha, si viac... to zavlhčíme celé. Da. A A sme cítiš, mohli... uh kako oni hropču, kad... <laughs> oni hropču kad, kad dišu. Dakle, mi kad taki to stav, nemáme spravne fungovanie tijela. lebo i nemamo výrobu krve. Mi musimo vedieť, že se krv samo e, samozrejme stvara na vjac mjesta, ale od e, e, tih leđne moždine, ta leđa, leđa cez hrbat. Ti misliš mijehu? Mijehu uh mhm. eh, do slezene, eh, a potom eh, taka fina, subtilna, jemna, jemna nježna. tako ide do pluc i tamo se farbi. Mhm, I mhm. tako vznika krv. Ali teraz kad ti nemaš 100% tvoj povrch, ktorý dýcha, ty si trochu poškodený. A u každém prípadu u fajčiara sa oveľa rýchlejšie chorobe priťahnujú. Áno, lebo tam to nie je dokonalé. A Ten teraz, povrch nie je dokonalý. Da, a teraz ti ja niečo poviem. Uh, povedia naši múdri politiky, vieš, my dostanemo cez duchan, Miliardu. Tabak. Ano. Tabak. Ano. Miliardu. Áno, to štima. Ali koliko dajú na liečbu takvih ljudi? A i 3, a 5 miliardy. Dakle, spoločnosť je u deficitu. Áno, však ale ten tabak odjak živá sme vedeli, že oblbuje ľudí, ale pritom je zaujímavé, že veľmi veľa fajčia aj tí najmúdrejší ľudia, keď tvoria, píšu, tak stále má fajku, cigáru alebo niečo. A Katka, ty si hovorila, že to ma tak zaujalo vtedy, že počas korony prišla no. nejaká správa, že fajčiari sú najzdravší. Boli na tom najlepšie, nejako ich ten tabak chránil. Áno, nechytalo ich to. Jednoducho ten nikotín tam sadol na to ich plúcach na také miesto, že tam potom tá korona nemohla sadnúť. <laughs> A to ich zachránilo. Práve keď sme boli v Baňa Luke, tak sme sa rozprávali, sedel pred nami tí, čo sú naši priatelia, manželský pár, jeho manželka fajčí a on nefajčí, takže on skončil v nemocnici, jej nič nebolo. <laughs> Takže ak príde znova korona, treba začať fajčiť. <laughs> fajčiť. Nikoho nehovárame. Ale keby a tak, chcel... Môže si dať žuvačku alebo náplasť. Tak. Áno, tejto, Dobre, a už sme povedali... Tejto pani poviem ešte, no však práve. že neby, neby uh, mala ísť na operáciu, neby potrebovala ni rozmýšľať. Existuje, Nemala by ísť na ne, operáciu. Ne. Existuje zmes čínskych olejov, ktorý veľmi dobro oplivňuje aj takéto vec, iba je dôležité, e potrebno je sebe sa otočiť i každý deň urobiť uh, zábal, uh, seda vykúpil naša kamarátka. No to je zábal, obklad. Zábal, zábal. Obklad. No. obklad. Každý, každú večer musí urobiť obklad. A to sa veľa ľuďom nepačí, lebo nemajú čas. Kde Dobre, ale obklad kam? E, e, obklad na... E, na to, hej. Na, na ano. problém. Áno, na tie ženské. Na, na tie ženské problémy. Ináč to... naša spoločná kamarátka si to tiež vyliečila okrem oleja tak si robila zábal, aj s olejom si robila zábal a robila si sedacie kúpele trikrát do týždňa v dubovej kôr. Aj to je dôležité, ale my máme, poviem, my máme e, v čínskej e, medicíne receptúre, ktoré naozaj 100% e, dajú to. Ale to není deň na deň, to musí trochu preč 4, 5, 6 mesecov každodenne práce. Áno, to a je pomalé. Ako všetko v čínskej medicíne ide to pomaly, ale ja ešte raz ma tu za to už kameňoval nejaký hlupák, čo ničomu nerozumie. A že Existuje teória Kurt Tepervan, bol psycholog, ktorý vlastne robil manželské poradňa, písal o tom knihy a väčšinou hovoril o tom, že za každou chorobou je istý spôsob myslenia a za touto chorobou, ako keď sú myomy maternici, a tak on za tým videl nevyrovnané vzťahy s mužmi. To môže byť nenávisť k otcovi, to môže byť prvý frajer, keď mi ubližoval to môže byť, že ma v škole šikanizoval nejaký chlapec, takže ako treba sa aj týmto smerom pozrieť. A ja by som povedala, že keď pani príde k tebe, dokáže sa s ňou porozprávať o v kľude, neponáhľame sa nikam, nikam, ale vieš, uh, bolo by dobre, keby pani predtým brala rejši. Uh-huh. Rejši cisarská huba, dlhovečnosti, uh, e, veľmi dobro oplivňuje tráviaci trakt. Uh-huh. A keď ty máš dobrý tráviaci trakt, máš predpoklad na... Polovica už na, je zdravia <laughs> v poriadku. Zdrava. A čo se týka, ak sa nemýlim, bola tetania, uh-huh. poukaze na nadmerné vyčerpanie či a nerovnahu obličky a slezene. A to môže byť e, dôvod toga kroničnoga stresu. Kronické a i, ovaj. a i nedostatku odpočinku, a nespravne viživi To sam sam poprosil pani, aby išla pravidelne spat pol, deset, deset. Mm-hmm. Po, soglasiš ja? No tak áno, aby človek zaspal o 10. tak aspoň o pol 10. do postela. lebo se stavaju cirkadiárny sústav uh, vie, ideš spať, spíš, uh, v tele se musia urobiť určité E, kemijske procesi. procesi, a bi ti zajtra mohol pekne zregenerovane ćeličko mađa. A preto ti ljudi koji piju kavu vela, oni si ubliži ubližuju, a i ne vedja, lebo kava je kisla. A ti kad stale tebi rozpravam, že si krasna, mila, lepa, ti po deset dni už, ali po sto krat Misliš si, že si krásna i lepa krasavica. A kad ti sto dni povem, že si škareda, zla, tak si počneš razmišljati, pa ja sam takva škareda i zla. A kad ti piješ kavu 20 rokov, misliš že ti ona pomože pri krvnom tlaku? Lebo kava, kad je krvni tlak niski, ty trochu ty vypiješ tú svoju kávu a káva začne bičovať nad obličky. Nad obličky. No, ale hormóny. tlak sa ti zvýši troška. krvni tlak se zviši i ti pojdeš, začneš pracovat. A kad bi ti izmerili krvni tlak, vidiš da ti krvni tlak padol. A ti robiš takvu harmoniku 20 rokov. A kad stalno davaš kislo, kislo, kislo, tvoje tijelo je nutene uh, sodu bikarbonate, ajde, bikarbonate, a bi to virovnalo. A ti se aj ne snažiš pomoć tijelu. Ješ poljevku, porjatku, potom poješ meso koje je kisle, potom si možno daš kus sira i daš si konjak, alebo pivo, alebo vino. To su všetko velmi kisele veci. A ešte piješ i kavu, na koncu to znamena stále bombarduješ tijelo kislim, kislim, kislim, a preto se ti ludija, to žene viac, ne možu shudnut, lebo kava, zobere, cukor s a mhm. nosi ga po tijele, už nije naspet, a deponuje ga tam gdje, od, gdje negdje, a to je mm bruho, može mhm, biti i tak mhm. dalje. Dakle, dame, čuvajte, dajte si pozor na kavu, ako chcete sunut, a ešte viac, ako se chcete zobudit čiperna, tako dalje. No Vieš? No takže sú ľudia, ktorí nevedia ráno bez kávy. Ja teda mám veľmi veľa takých kamarátov, že oni by neprežili ráno, oni by nešli na záchod. Prvé je, že stanú, go kávovaru sa ešte dopotácajú, a potom si teda dajú cigaretku k tej kávičke uf, a vtedy v tom momente sa začínajú horko ťažko preberať. A to znamená, že pani by bolo dobré, keby zobral teplú vodu, a Adala Reishi, alebo uvarila rejši, a pila ga strohu citrona, bespodmenične mu se da citrona, no. lebo rejši robi u citronovom, u kislom prostredu. Ano. Dakle, ten rejši bi pripravil, a u každem pripadu dobro bi bolo, keby bi pani osobno ali Tak se možemo... Jasne, ale zatiaľ teda neodporúčaš da, operáciu. To, to, da. ne, okrem ak operacija operácia nehrozí Že životu. niečo nebezpečné, jasne. Okrem, ja? Jasne. A to, vieš, u medicíny aha, ajmo rezať, poďme rezat. Áno, stále, poďme stále. Rezať, poďme Každý Pod, podnož, podnôž, podnôž. A ty imaš iba jednu maternicu, bar myslím. No, tak sa naša kamarátka opýtala, keď je, pani máte po 45 takže čo, vyhodíme čo to chcete? a nebudeme mať s tým žiaden problém. A ona mu hovorí, že keby som vám teraz povedala, že máte toľko rokov, jak ja, dajte si odrezať semeníky však tiež už môžete mať deti. Tak on povedal, že ďakujem, ďakujem vám, že ste mi toto povedali, lebo ja to tým ženám hovorím, že však to máte rýchle, dáte to preč a máte pokoj. O, o povedam, ty, ty, e, ty si žena, ty by pochopila. Ty nemáš poňatia, koľko žena zmieni pohľad na svet a koľko se ona zniži sebevedomje. Ja ano. už nisam, ja ne možem. ja už ne mať ja deti, ta, už ja som menej už cenná. F, f, faličná, jel, e, chyba mi. Ano. Mne, chyba, čo manžel bude misliť, čo... A zvlášť te žene, ktoré e, jedan prsnik Už nemajú, áno. A zvlášť te, e, te ženy majú veľkých, veľkých problémov. Povie, není to nič, ale keď hlbše vstúpimo, tak vidimo. Keď si prečítate knihu Kurta Tepervajna, da. je mi z teba zle, alebo som z teba chorý, dva preklady existujú, tak zistíte, že niekedy je lepšie ujsť z takého manželstva, Absolutno. Ktorá ma, Absolutno. ktoré ma len ubíja a vlastne si stále len, že keď to moja matka vydržala aj ja, no tak... Nie je to najlepšie riešenie. Katka, ďalší listočok, prosím. No, máme tu otázku, ktorá sa e, týka akné, konkrétne to bolo akné na lícach a použitia rejší. Kto bude hovoriť? Boris. Dobre, nech sa páči. Ja A je to uh, e, slečná v takom veku ako náš, starší, takže tínedžerka na druhom stupni. Aha, takže, takže aj to na... Takže, to no to je, to je veľký rozdiel, že či teda to má... Áno, či človek má 40 a má áno, akné, alebo, alebo 14, alebo 14 no. Uh, tu musíme podľa čine znovu vidieť stagnácia čije a e, nadmerno horúca je, to, zna, to znamená mm -hmm. yang je otišao, to znamená má teplo, teploty má a to može biti... Zvišenu poš... teplotu vnutornu, da, no, ne musi no, mať da, no. horúčku, da, ale ne. to prostredie. Može biti isto tako sposobeno oslabenim pečenje žalutka alebo pluc. Pozor, a i plus. To znamena, že te akne mogu biti nasledkom i nekakvih problema s, tom, s plucami. Ja? Tek toliko. Dobre, ale nie je jedno, kde to je. E? na ktorom mieste ty, ne. si, ty ak, si vedel povedať, že keď sú tu na, ako popreduši. Ak máš akne na čelu, to súvisí s tráviacím systémom, hlavne s žalúdkom. Uh-huh. Ešte raz. Na čele. Da. Akne, čelo, to je žalúdok. Aj spánky, lebo často sú da, aj na spánkoch. Da, da, da, Dobre. Da. Uh, nadmerná konzumácia masných jedal a korenín, nezabudneme to, može zvišovati horučavost v žalutku. mm Tamo smo, mislim, da smo negdje raspravali, že studena jedna povije, a i šalate studene pozori, šalate sama po sebi studena. A uvariš onaj studene dalje, ali trohu menje, veš. A, a teraz povijem, ta, ta strava, tora e, može biti tjepla, to smo podali, že ona može u, urobiti horučavost u žalutku, što bi bolo uh, e, vidjeti na, ča, na čelu. Na čele. Da, uh -huh. na mhm. čele. A kad e, akne na licah, to je to što ti raspravaš, je spojena s plucima. A Aha. dlhodoba je nečistom vzduhu alebo oslabljene pluca možu sposobiti tak jedan prejav také výražky. dá akne na lícach. A teraz zaujímavé. Dobre, počkaj, ešte pri tých plúcach. Ja. No. Akne na plúcach, tie, tie niekedy tie 14-ročné deti sú naozaj také polodepresívne, čiže to jedno z druhým môže pôsobiť. Dá, dá, dá. dá. Dobre, je a akne na bradie? E teraz, je to hormonálna nerovnováha, hormonálna mm-hmm. nerovnováha. Pozor, hlavne kad su oslabljene oblički alebo reproduktivni organi. Po tome mi vidime či je žena nahilna na neke chorobe tih mm -hmm. organov, ali není. A e, e, vieš, hormóny v telu hrajú veľmi, veľmi dôležitú rolu. A v tomto prípade keď je tu disbalans, my mm-hmm. to mhm. vidimo na tojto časti. Na brade, tam, na tam brade sú tie výražky. Vidimo, mm-hmm. A biline, e, možeš ti to, ajde povedzme tako, biline e, rješenje, mi možemo tu pit čaj, alebo urobit nejake, nejake Mastičke? Tak, tako o, dalje. Obkladi, Ob, obkladi. Mi možemo, da, no. urobiti e, zeleni čaj. Ješ, zeleni čaj a, možeš uvarit ako čaj, možeš uvarit, ali možeš e, urobiti ako vrecuško. Daš do, do 100 ml vodi, daš ta jedan vrećuško, a kad, je, kad vidiš da už začima davat, da ona farbit, vitehneš, ohladiš, a vitehneš vrećuško, a tako kad je ohladnja, ne horuce, pozor, daš na miesto. Ja Je to vrecuško to... si priložíš potom na bradu bylinkové, na, na chvíľočku namočené, nie veľmi akože uh, vyluhované. Môže si urobiť aj uh, čaj z pupavy, da, da zobereš jednu polievkovú lizicu uh, korena, daš u 250 alebo 300 ml vodi, cez noc njehaš a zajtra 20 minuta uvariš. Wtedy dostaneš 100% taj vicut što potrebuješ a potom si to pekne vipiješ. vipiješ Zobereš si tiež u toj, tom pripadu poradim toj slečni da je e, kurkuma veľmi dobra proti zapalova i ona ti možeš nju jedan, jednu po, e, čaju, da bismo poli čaju u ližicu, zmešaš trochu jogurtu, alebo zmešaš trochu vodi, urobiš neku pastu, ktoru potom prešiš, si na, na tu čast. Lotosov... Či je to lepšie, ako dávať nejakú chémiu? Da, da. E, lo, samozrejme. No lebo ginekologovia predpisujú, keď má liečbu. áno, dievčatko na brade zo pár akne, tak predpisujú antikoncepciu. Čo si o tomto myslíš? To je hormonálna liečba. O tom myslím Čiže iba najhoršie. už to dieťa. Najhoršie. E, e, prečo? Lebo medicína sa, sa nemá čas s tobom um, zaoberať. zaoberať. Tak to skrátka idem, ale u, tomto, ale u tomto prípadu musí lekár naozaj nadhľať na tú, tú ale každý 6 mjeseci celý rok príde. to je už podľa mňa problém. Ako ma lotosov e, list, bolo bi dobre, lebo ten lotosov list ohladzuje a pomaha pri nadmeroj pri nadmjernoj horučavost u tijelu. Može urobiti list krenate, da do vodi, ako sam rekao 250-300, i to može potom popijati. Lotosov list je možno, lotosov list možne daleka <laughs> neka daleko, gdje nađem lotosov list, ne? Gdje ja odkiaľ A vi sa k tomu rejši, to pani zaujímalo. Rejši. Da, počkaj dalje. A potom mame Harmanče, davam neke možnosti, ktora ta panje može pouzeme, urobi čaj. chceme zmenu hlasu. Da, da, da. Harmanček. Urobimo taj Harmanček i koji upokoje tu pokošku, pomaha zmjernova stres, naš Harmanček će hej. Uzobereš Eh, Podla mnja jedna od eh, veľmi dobrih veci je eh, huba rejši. Ano. Rejši se pije u takvim to pripadima tri krat ano, je to, ali je to prašok. to mi povemo že je to prašok. Ako pripravime, zoberemo litru vodi, do litru vodi dame tri kopcovite ližice prašku reši, a uvarime 20 minuta. Potom kad se to ohladi na pitnu teplotu, zoberemo 3 mhm. decilitra s toga, dame bezpodmično e, citronove ščave, lebo rejši robi u kislom prosljedu, a to vipijeme pred jedlom 30 minuta, alebo po jedle e, hodinu, a, a po a dve. Potom mame nasledujuće. Zoberemo jednu až dvije poljevko ližice rešija, dajme trochu vodi i damo par kvapih citrona, a takvu pastu si na, zase natrijeme na tie akné. Na, na toto mesto, ktoré je problematické. Ja? A chcela by som povedať, že určite nevytlačajme, lebo veľa rodín učí svoje deti, že nech si to vytlačia. Čo môže... Netreba vytlačať a netreba Eh, jest mastna, a korijenina jedla, a treba viac konzumovať ovocia, zeleniny a samozrejme vyhnúť sa stresu koľko je to možné. Ale podľa mňa pomôže aj keď si robíš taký kusočok, tak ako si hovoril, že z kurkumy da. alebo z rejších, keď si robíš z alosanu. Ja som to skúšala. Uh, Urobíš si taký, také akože maličké, maličkú sadričku a priložiš si to na to? A, vješ možnosti je dost, a Alosan je jedna od možnosti gdje ti možeš zmiješati sa rejsem, a možeš i sam. Mi smo nekad, kad sam malo ešte času, robili ružova voda i alosan zmiješat, to je davalo 100% výsledke. My máme rúžovú vodu, máme alosad, máme rejši. Takže e, si človek môže, môže urobiť, čo len chce. Môže, slečna sa môže ozvať, Katka je tu. No ja som ešte chcela, že praktickú, že praktickú skúsenosť, lebo že samozrejme my máme syna v tom istom veku a jemu sa to zlepšilo, tiež mal e, na tých lícach e, používanie oregulu trikrát denne. Lebo to je v podstate ano. ako keby nejaký vnútorný zápal. No. Aj náš mali presne to isté. No, ale on mal na čele, na spánkoch. Mm-hmm. Ale ide to. A hlavne nech si to neroškrabávajú. Dobre, poďme na nejaký ďalší listočok. Tak, poďme ďalej. No dokonca toto e, nie je otázka zo, e, od poslucháča zo Slobodného vysielača. Tuto si niekto našiel doktorov článok na internete. Aha. E, dobrý deň, našiel som si na internete článok s vašim menom a vyjadrením, že mandle sa dajú vyliečiť a nie ste zástancom vybratia. Moje deti 3 až 4 ročné majú zväčšenú nosnú mandlu druhý stupeň, odporúčili vybrať. Nechodia do škôlky pol roka, vetrali tam prievanom a deti nechali v ňom. Preto bol aj zápal stredného ucha. Som zástancom alternatívnej medicíny, dávam im cedrový olej do nosa, do ušiek, čerstvú šťavu z vytlačených pomarančov. Skúsili sme aj od doktorky Sinupred kalobu eterické oleje. Preporúčam, aha, to už e, tu doktor má nejaké e, typy, že čo s tým... Čo odporúča, ako by sa to dalo riešiť. Ale tu som sa chcela ja aj vyjadro, vyjadriť k tomu, že určitom e, tom období detskom naozaj tie mandle väčšinou e, porastú. Netrebalo by z toho hneď robiť nejakú paniku, treba byť trpezlivý. Ja som s nimi ešte ďalej komunikovala, tam sa doktor pýtal, na krnú skupinu, len tam v podstate došlo k tomu, že e, jeden rodič bol AB a druhý myslím, že A. E, takže tým pádom e, tie deti dokonca môžu byť ABčko, Ačko alebo dokonca čisté Bčko, ak je tá A toho jedného rodiča vznikla z nulou. A videli sme, že tam skúšali aj pomarančovú šťavu, tak uh, tým deťom naozaj treba dať zistiť tú krvnú skupinu, lebo pre niektoré deti je ten bomarač naozaj škodlivý. Ja som Ačko, ja keď ho zjem jeden raz za rok, sa mi nič nestane, ale už dám si 2-3 dní, tak som aj 3 dní, 4 chorá. Ako keby som normálne mala symptómy prechladnutia, otravy organizmu doslova. A som Ačko. A často sú teda aj plesnivé Áno. Takže oni to umývajú v tých skladoch, takže tu pleseň nezistíte, ale zase kto má len troška nejakú alergiu na pleseň, tak už je zle. Oni ich voskujú, to si treba pekne tie pomaranče umýť, lebo oni ich niečím natrú, aby boli krásne lesklé. Takže ich v treba umýť. V vode ich treba nechať postať. No. No hovor, Borisko. Čakám, aby ste vy ukončili, aby vám... Už sme ukončili. Do, do, do reči neskákal, ale uh, spomeniem sa E, mal som prípad chlapca 16-17 rokov, ktorá mama e, ku mne nesla. Ho priviedla. Priviezla z Nitry a povedala, e, môj chlapec je veľmi dobrý futbalist a chcú, chcú ich hneď, aby začal plným, plným tempom, do hry. Tempom a vijete e, omeđuje ga mandle. mm Ne vem, čo robim, ne chcel operovat, ani ja ne bi se, čo biste vi mogli urobiti. Povedal sam čo i začali smo, a už začalo to trochu vidjeca, že svita. Zlepšovali sa výsledky, hej? <laughs> Ale uh, už ne prišel a prišel e, listok, mislim da prišel, gdje piše prepačte, doktor, ale tlak uh, e, e, trénera. I vodstva kluba ano. bol previš silný. Vedenie. Musíme, o, musíme sa znať tohto i musíme ísť na, na, na operáciu. Na operáciu. A, je to veľmi... ľúto je to Presne, bolo, lebo, je to veľmi mal som, lebo mal som, ja to mám dosť úspecha. Vieš, kedy po, počúva staré majstore z východu, tam, kde se robia dobrí vinjaki, tak dalje, oni povedia, mumio, dajte nam mumio. A ti vješ da mumio se robi od 2600 do 2800 metrov poviške, metrov viške dalje. Zoškrabava sa zoskav, da, to je taki dole, ten... Ne, to, to je to. A, tako to mumio ma vlastnosti e, veľmi široké, lebo prakticky má kompletný Mendelejev sústavu. Áno, Mendelejovú tabuľku. Čo sa robí teraz? Zobere sa jedna tá mumiová taká... Tam gulička, tá, maličká gulička. I dá sa za zuby. Ne, mm-hmm. Nevypije sa, dá sa za zuby i e, nechá sa, aby sa to pomalo Uh, topilo, rozpušťalo. Topilo, rozpušťalo a potom je to e, veľmi účinné. Tak treba robiť 3, 4 aj 5 krát denne, lebo je to veľmi, veľmi e, veľmi účinná liečba a neškodná uh-huh. a, e, a relatívno jednoduchá. Dalej. Mumio E, tri, štiri alebo pet podla podla toga koliko maš tri, štiri gulički se rozpusti do jedne poljevkove ližice, pozor, poljevkove ližice vodi. Zobere se voda do poljevkove ližice, a na to se da tri, štiri alebo pet tih guliček. Čeka se noć da se to pre e, Celu noć? Rozpusti, se to Aha. rozpusti a potom se zobere 100 e, gramov svinske pravčove tuku. Masti. Masti. A, to se dobro zmiješa, a natjera se na hrdlo, dolj, hrdlo mm -hmm. a mhm. dolna čast, oblast mandli. oblast mandli se to mm -hmm, natjera. Mm -hmm, Zobere se ta vatička za uši što Áno, čím sa čistia zakazal, uši. Ja by to zákonom zakázal, lebo ty, keď čistíš uši, urneš si, posúvaš si mást do ucha. A Až ohluchneš si... a nevieš prečo. Da. a ty tam máš zosušený da, kus da, tej, da, toho da, maziva. A, a jednom takom štátým e, tyčkom malom do jednog nosa, a drugom stranom tyčke do druhého nosa. Mm -hmm. Lebo lava strana, a prava strana nosa to su dva štati. Ano, da, odlične, uplje, odlične, Jedna može biti hora, druga nič ne može biti hora. A, a dobre je občas cez tak dihat, že držiš si jednu Eh, jednu dierku nosnú si pritlačíš a dýcháš len jednou nosnou dierkou. s tým dá sa práva použije a to je čištenie pečenie. Áno, cez budete dýchať iba pravou <laughs> nosnou dierkou, minimálne 20 minút skúste. Pôjdem ďalej. Zoberem jednu či dvie takéto malé e, tabulkice, tabletické, dám do deci a pol, dva deci vody. Ešte stále sme pri mumii. O tabletičke Áno, sú tie malé čierne dá, guličky. Guličke dá. A tú vodu potom urobím kloktanie. Budem kloktať, hej. Kloktať. Takže koľko dám jednu? Ja, na, ja obyčajne doporučujem dvie takéto do deci a pol, dva decilitra vody. Mm, -hmm. a kloktať, kloktať Jedin a hrdielko prestáva polieť. To znamená oko 10 minút, aby bolo dobrý mm-hmm. koktakt. A teraz ukončím s tým, že takáto voda s tým dve guličke dám do gaze a dám si na krk. Ako obklad. Ako obklad. Dakle, ja by som dal aj neke... Dobre, a kedy si, e, ale neviem teraz pri akom ochorení to bolo, si hovoril, že treba si dať na krk meso a obaliť to igelitom? U eh, tom prípadu to dám kod udara, kad udariš silno, udreš, udreš sa. a máš krv podlitiny i tako dalje. To modriny. Može. Da, Ale ty se možda popletla s tým. Zobereš Nejakej pšenicu... tvojej kamarátke, opernej spevačke si to Áno, jedno dával. veľmi známe a no, veľmi no, no. úspešné to bolo. A teraz ti poviem ešte, pšenicu pomeleš, jedno hrste, pomeleš pšenicu, dáš horúcu vodu. Na kávom linčeku dá, pomeliem, dá, dám vodu. Dáš, um, teraz môžeš dať oregol, polievkovú lyžicu oregola. Uh-huh. To dobro za, zamiešaš a urobíš niečo ako cesto, trochu slabšie uh-huh. ako cesto. Jakú dáš na handru, dáš na handru gazu a to všetko dáš na krk. Mhm. A krk se pretim olejom na... Na treše, ja bi to Tako. ne bi bilo neku noć. Mnje to ukazalo vinikajuće visletki. Mm-hmm. Može se pridat čaj za ehinacije tom to ehinace, može se pridati tomto to, e, kako bi sam to povedal... Pripadu. tom, tom zámys, tom cesto, tom cesto. Do toho no, cestička. Do toho cesta, myslím. Uh, e, Áno, dáš troška čaju za kinacej. Ja by som mhm. predpokladal, aby bolo dobre, že urobíme čaj sladké drievko. Uh-huh. Mhm. Dakle, e, zoberemo... Niekde asi dostať. Všade. To je bežne dostať. Áno? Všade. Mm-hmm. Môžu si nám ozvať, máme. Dakle, urobím jednu uh, polievku lyžicu na pol litre vody, uh, uvarím, a dlž se varit, jedno 20 minuta, ohladit, a pit. Uh, cedrovi olej... Je bo... všetko na hrdlo. Dá, dá, to je všetko. Cedrový olej... Uh, Pán aj píše, už, že dával cedrový olej. To je skvelé a môže sa kombinovať s čajom ča, čajovníka. S ovým olejom čajovníka. Uh, ktorý tež má antibakterické... Ale to je dosť silné. Je, ale to se zredeno dá, to se ne Ale, mislim, ali hlavne da tam olej. Naparuje sa, alebo mieša, naparovať, alebo dať olej. A mieša sa s drugim olejem, s obyčným olivom, olejem, lebo nesmie smije nič ići e, priamo, lebo to popali kožu. Aha. Zvlášť rúžový olej môže urobiť veľa prom. A isto tak Aj cedrový, silný. Prosím? Aj cedrov je silný. Da. Isto tako raketnik olej pomaha prije generacije sluznica zmijerne zapad. Ali prosim, to šetko, e, taj raketnik olej, pretpokam, že už je blagi, jemni. Že už mm -hmm. není tak jako je. silný. Isto tako možemo... Zo šipkových rúží je najjemnejší, ale neviem, či je na toto práve dobrý. Ktorý? Šipková rúža. Aha. Da, da, da. No, tak Učin je dosta, dosta znani. Čo, populárny? Da. No. <laughs> tak z tých, z tých úžasných je v podstate sa k nemu dá za najlepšiu cenu dostať. Aha, myslíš tých takých... Jasne, eh, zo šipkových ružičiek, áno, také áno. úplne jemný, jemnú linky. Eh, keď rozprávamo o eukalyptusom oleju, to samozrejme uvijek eh, rozprávame o tome, že to musíme dať do vody ako inhalovať. To je príliš dobra, dobra vec. A teraz pri koncu bi sam ja povedal, strava je tiež dôležitá, dôležitá a to by bolo čerstvo o, ovoce, ale ni u kom prípadu pomoranč, uh mhm. -huh. ak je ačko, ni u kom prípadu, ani mandarinke, ani banane, ako je, ako je ačko. Uh, ali možemo dati zazvor, to je vždy. Ano. To je vždy. Len Evo, a môže všetky deti to majú radi. Može, prepač, može još posljedna veta, može biti fermento, to može biti te um, uhorci, paprike, uh, kyslá Aha. kaposta i tak dalje. Dobre, takže povedali sme veľa receptov, e, no teším ešte, sa. Čukať. Ešte. Nech sa páči, no tak no dobre. ešte som chcela ja niečo povedať, že e, v podstate oni majú tie deti teraz 3-4 roky, Ehm, možno by tam e, bolo treba pozrieť, oni už pôjdu najmä ten štvoročný do toho obdobia tých 5 až 8 rokov, 4 až 8 rokov. Tam treba pozrieť, v akom stave je zase zubná <laughs> dutina, čiže deti mm. zobrať k ortodontistovi, lebo e, častokrát e, problémy s týmito dýchacími cestami vznikajú práve kvôli slabému rozvoju ústnej dutiny, s ktorým sa viaže slabý rozvoj dýchacích ciest, teda sú úzke, aj e, keď je dieťa e, prehltá, má málo miesta, samozrejme tie e, mandle plitké sa tam... Plitké dýchanie. Plitké dýchanie. Treba si dávať v podstate treba to naozaj riešiť, treba ísť aj k tomu ortodontistovi, lebo ono, tie deti sú malé, teraz sa s tým dá veľmi pekne pracovať. A treba im dať veci jesť, ktoré sú tvrdé, teda kôrku e, z nejakého kváskového chleba dvojtrojdňovú, e, potom e, takú tú zeleninu, ktorá je tvrdá, napríklad aj také meso, ktoré je povedzme také šlachovité, len s tým účelom, že ho má po, požuť a keď mu nechutí, mhm. nech ho vypluje. Uh, lebo naozaj ten rozvoj tých dýchacích ciest je extrémne dôležitý, lebo keď sa nevyriešia tieto mandle a nechá sa to ísť e, ďalej, e, tak tam dochádza aj k tomu, že tie zuby sú krivé to dieťa slabo dýchá, potom nasledujú alergie, exémy, tráviace problémy a problémy s učením, čiže e, kognitívny vývoj sa brzdí. Takže vy sa môžete čudovať, že nastúpilo vám dieťa do školy, e, e, vy ste nemali problémy, vaša manželka nemala problémy a deti vám majú problémy s učením sa. A to môže byť práve spôsobené tým, že mm, je to celá tá nejaká kaskada, dieťa nemá dostatok kyslíka, neokysličuje sa, nerozvíja sa poriadne mozog, no a a máme tu problémy navyše, ktoré e, treba riešiť. Takže dosť dôležité je pre tieto malé deti dodávať aj omega-3. Teraz sa to dá, dá kúpiť e, aj v, že nemusí to byť kapsula, dá sa to ne, len v nejakých, e, nejaké tekutine naliať mm-hmm. do mhm. nejakého pohára, zamiešať a vypiť, že už je to aj zamaskované, že to Dieťaťu bude chutiť. Bude dieťaťu chutiť. Taktiež aj tú D3 treba tie deti hlavne vo, e, nosiť von e, do prírody, aby sa hýbali, mali Na dostatok áno, vitamínu D. Ono, ja viem, že s tými škôlkami je extrémny problém, lebo my keď si to pri, porovnáme s našim detstvom, tak ja neviem, možno sme boli dvakrát do roka chorí a bol šmitec konec, po prípade boli nejaké hlísty, vypili sme sirup šmitec konec a teraz, samozrejme aj my sme mali deti v škôlke, no poviem vám, že e, súcitím s tými rodičmi, lebo vieme, čo to bolo, tie deti. Ja neviem prečo, čo sú to, oni sú asi tie baktérie, jak sa používali tie antibiotika stále viac a viac odolné, sú to tie super e, baktérie, že naozaj aj tí rodičia sú potom chorí, deti sú stále choré, týždeň e, škôlke alebo 2-3 dní a 2 týždne uh, uh, doma. Uh, Takže ak niekto má možnosť, niekedy je jednoduchšie, keď napríklad mamička ostane do 6 rokov e, doma, to neviem, asi ešte sa to zatiaľ dá, keď má dieťa stále e, chore, tak dajú aj potvrdenie, bere rodičovské ak nie je stále chore, aj tak stále môže byť e, do 6 rokov s ním doma, aspoň tak to bolo a sociálne platí dokonca štát, tak ja viem, že takto som bola so mladším do 6 rokov a sociálka normálne platila. Dobre, takže je to vyriešené. Eh, ak nemáš už nič, tak by sme sa mohli rozlúčiť. Áno. Myslím si, že informácií sme dali dosť. Pekne ďakujem obidvom, Katka Boris, a len tak ďalej dávajte kopu informácií, aby sme proste boli zdraví a nemuseli si nechávať odrezávať rôzne časti tela. <laughs> Joj, áno, budeme chodiť jak robokopine. robokopy, <laughs> ne? Presne. Takže... Aby sme boli zdraví, musíme držať zdravie, zdravie vo svojich rukách. Ktorý ľavo alebo práve? V obidvoch. Aha. Ja v obidvoch. No. Nech je kto kus zdravia. Nech to nie je len v jednej ruke.